Chapeadora. Chapeadora es una mujer que te pela los bolsillos. Esta se va contigo por un mes de renta y esta se va contigo si floja no billetes como es. Pa' esta. Pero paeta tú le compras un Mavi y le pagas la luz y olvídate que ya tú estás en buena ahí. Pero ella se va a quedar. Chapi, chapi. Tú eres una mala. <laughs> tú que va a hacer. Pero uno está dispuesto a gastar, solo que gastar, no le pare. <laughs> ¿Qué es lo que tú quieres de mí, chapi chapi? Pues yo ponerme para ti, chapi chapi. Si no ves cuarto, tú no ver, ves nada. Lo barato sale caro y yo no quiero nada de gratis. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, chapi chapi? Pues yo ponerme para ti, chapi chapi. Si no ves cuarto, ya no vamos a ver pa' esa chapa. Pom, pom, pom, y esa chapa. Quítate esos majones, pa' yo tírate la paca. Ella es una chapeadora. Y ella no quiere palomo. Ella quiere un tigre bacano. Y que en la discoteca compre pile robo. Si no tiene dinero, loco, ni la mire. Al lado de ella es mejor que ni respire. Si no tiene cuarto, no se quita los jeans. Ha chapeado tanto hombre que sale los recolquines. Y juro que de todas ella es la más bonita. Pero ella es materialista ella es loca con el botelleo. Ella se moja cuando ella ve toda la chiva. Ella tiene vainita oro. Y tú con cadena de plata. Si tú no tienes dinero. Mira, cuando tú le pides cuarto un tigre, comienza alto. Dile, papi, dame 5 mil dólares para comprarme una cartera. Si no te lo da, entonces, ¿por qué tú estás con este tipo? Dios mío. A mí, tú me puedes llamar a la chapadora. <laughs> no me importa. <laughs> Pues no te tira esa chapa. Cha, cha, cha, chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. Cha, chapi, chapi. A mí me dieron la luz que tú eres una chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. chapi, chapi. chapi, chapi. A mí me dieron la luz que tú eres una chapi, chapi. Pom, pom, abrí esa chapa. Pom, pom, esa chapa. Pom, esa chapa. Quítate esos yo tírate la vaca. Ella es una fresca manega. Me baila pa' que la vea manega. Ella no se deja y rápido se quilla. Si tú no tienes cuarto, tú no vas a dar la liga. Ella se ve bien y se hizo completa. Fue de si son la lipo, el culo y la teta. Loco con la bumbana ni con la moe. Si tú no tienes dinero, te saca los pies. Yo tengo lo mío, yo me busco como es que cueste, yo quiero que me chapee. Por eso hoy decirte el club de anti-chapeo. A mí me chapeaban antes. I'm not only the client, I am the president. Uh Ahora yo te voy a enseñar cómo no dejarte chapear. I mean, you know, I just need a little money so I can go to the, a cab. No English. Si como sé, a mí me gustas tú, me gustas tú. Nos damos en sentimiento y lo sabes tú. Esta noche te vas conmigo. Y en la mañana te despido por chapeadora. Pom, pom, pom, brilla esa chapa. Pom, pom, pom, brilla esa chapa. Pom, pom, pom, brilla esa chapa. Quítate esos bajones pa' yo tírate la vaca. ¿Eh? DJ Flip. <laughs> Cha, chapeadora. Ella es una chapeadora de mi zona. Yo, Jai, Mesías, Patruco. Obi-Wan, Yo Stack, la Durac. Me di look que tú eres una chapeadora. Yo, Jai, Baby Rex. <laughs> chapi, chapi. Y yo estoy aquí chapeando, buscando mercía, Sí, que él me debe. El tipo me dio una peseta. Ah, ¿qué es eso, papi? Yo lo chapeo así. Dos pesos, tres pesos, maybe. Y el faruco tenía como 24 cadenas. Y el me miró y me empujó. Yo te veo, papi, ¿cómo tú me vas a hacer a mí? ¿Ah? Porque yo no tengo <laughs> y yo no tengo <laughs> Dame algo para chapiarte y sí, mándame a Colombia, papi. Todos los fanáticos que tú tienes allá. Yo sé que tú tienes un doctor allá, papi, Faruco. Oh, bye.